sus agrios cae hippos cae grunegetes. Sus agrios cae hippos ent autoe enemonto. Tu de suos parhecasta ten poan diapceirontos, cae to hudor soluntos, ho hippos bulomenos auton amunastai, epi geten summacon parelabe. Cacainu e pontos me allos dunestai autoe boethein ean me halinon te hupomenei cae auton epibateren dexeretai, ho hippos panta hupestei. Cae ho cunegeteis epoche theis autoe, cae ton sun categonisato, cae ton hippon prozagagon tai fatnei prosedesen. Huto polloi di alogiston orgeen, heos tuus extrus amunastai thelusin, heautus heterois huporiptusin.